Abenduak hamabost gaur astelena da eta hau berrion albistegia duzu berriozar irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Ba, egarasi musika eskolako kontzertu ez diarduz irekiko dugu gaurko albistegia. Musika eskolako ikasleak protagonistak izanik, hainbat kontzertu ikusgai izango dira berriozaren asteazken honetan esateko ikasten hasi berriak izan direnen eskuko kontzertua ikusgai izango da Ostegun eta ostiralean aldiz musika tresna ezberdinez osaturiko taldeen txanda izanen. Eta gaurtik aurrera jaiotzen erakusketa ikusgai. Gaur hasita eta urtarriaren amarra bitarte berriozarko bazkez familiaren jaiotzak ikusgai izango dira kulturgunean. Erakusketa gisa antolatu dira bazkez tarren jaiotza guztiak orain egu berrietara begira berriozartarrek hauekin ungoza dezaten. Saharatik bueltan, etxean dira bost berriozartarrak. Saharar kanpalekuetara bideratutako lagun berriozartarrak etxean diraia da. Berrogei urte refusiatu gisa bizidiren kanpalekuetan, aste bat igaro eta gero hauen bizi biziegoera zoartarazita, baita berriozarko udalak laguntzen dituen Saharar proiektuak ezagututa berriozarrera buelta hartu zuten atzo. Garapenerako lankidetza planetan berrogeita iru mila euro inbertitu ditu berriozarrek. Garapenerako lankidetzarako programak diruz laguntzeko berrogeita iru mila euroko kontu saia ezarri du udalak zenbateko horretatik euneko irurogeita bosta erabiliko da garapenerako lankidetzarako proiektuak diruz laguntzeko euneko hogeita marra kubarekin eta sahararekin senidetzeko eta euneko bosta larrialdi laguntzetarako era berean udalean aurkezten diren lankidetzarako proiektuekin batera berriozarko herritarrak sentsibilizatzeko programa bat bideratu beharko dute jarduketak gauzatzea komunitatearen parte hartzea bultzatu eta iparraldearen eta egoaldearen arteko hartu emanen inguruan jarrera kritikoak eta gogoetak sustatzea izanen dira sentsibilizazio programa horien bete beharra. Asteburuko futbol partiden emaitzak errepasatuko ditugu Kirolen atalean konteguzu garazi. Gazteak berrioz zarko zelaian beti honaken kontra lehiatu ziren bi eta bi berdin duz zerregionalean neskak marzilla auroraren aurka uts eta huts. Erregionaleko mutilak aldiz partida bat eta uts galdu zuten galdu mendillorriko taldearen aurkakoa. Kadete kategorian A taldekoak bat eta bi galdu ordea B taldekoak uts setalau irabazi zuten lehenak hinter pamplonaren aurkaleiatu ziren eta bigarrenak aldiz zitarua uarteren kontra horixek berriozar futbol elkarteari dagozkion talde nagusien asteuka erako emaitzak. Eguraldi azmintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpena garazi? Zerua hodeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, goizaldean eta gauean tarte oso hodeitxu izango ditugula noiz euritxikia egin dezaken ipar ez aizea ulbizia ibiltiko da eta temperaturei daukionean gutxi jeitsiko dira gaur. hau izan da guztia gaurko albistegiari da informazio gehiago dato zen orduetan berrio zari erratiaren sintonian, FMko eun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.